Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un tā nedaudz neparastā laikā es pieļauju, kad jums, bet uh, tomēr ir tā vērts, jo ir marietons, tas ir laiks, kad vācam ziedojums rādījuma arī uzturēšanai, un īpaši šajā reizē, jo ir 9. jubileja dzimšanas diena, nu, jubileja, nezinu, nu, par jubileju var to nosaukt, bet nu tik un tā mēs vienam un prasam atbalstat, lai mēs varam arī darboties, un šajā reizē kopā ar mani uz īsu sarunu par ticību, uh, ir pievienojies eh, žurnālists Aidis Tomsons. Labvakar! Eh, milzīgs paldies, ka piekriti pienāk, atnākt, eh, lai aprunātos paldies par, par aicināšanu. <laughs> Nezinot pat uz ko īsti paraksties, vai ne, šajā gadījumā. Tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Par ticību, un es gribu iztaujāt tevi tādēļ, ka es tā saprotu, es pats arī ticīgs. Esmu, esmu. Kā, kā ir nav bail uh, izteikties par visādiem jūtīgiem jautājumiem un tēmām, uh, Eh, rakstīt, es zinu, esmu pamanījis, ka ne tikai radio žurnālistikā darbojies, bet arī uzraksta kaut ko, vai tas tiek pārpublicēts citos mēdījos un tā tālāk, bet bieži vien par kaut kādām tādām, nu, sasāpējušām, man vismaz šķiet eh, lietām pašam nav baili, kad, nu, ko par mani padomās, vai, vai tas neietekmēs manu dzīvi, vai, nu, tā, savā ziņā. Nu, es domāju, ka š, iespējams kādā jaunības periodā jau ir bail, bet man jau liekas, ka mūsu vecumā jau vairs nevajadzētu nu, Kā tā domāt. Tikai vecuma dēļ. Tas, es tā domāju, tā pieredze, tā sajūta, saprot, ka tu pats esi autentisks. Man varbūt nāca, nu, rab, es esmu nācis arī no padomi laikiem, varbūt viss tā transformācija caur atmodas laikiem vēl tā, bet uh, jā, es domāju, ka kaut kāda tāda pieredzes sajūta, ka tu saproti, ka ir vien mazāk svarīgi tas, nu, kā tas varbūt izskatās no malas, bet svarīgi ir, vai tas, ko tu dari, patiešām ir autentisks. Bet tu arī piederi pie kopienas, nu, tādā ziņā pie baznīcas. Es piedaru adventistu baznīcai, jā. Un, un tur nav nekādu arī eh, tādā ziņā stresa situācija par taviem izteikumiem un tādām lietām. Nu, arī nav, nav tā, ka tev paigi interesētu tagad, ko viņi domā, es pasaku un viss, es esmu autentisks un viss. Cik es drīkst apbēdināt? Ar, nu, cik, pašam, jū, cik pats jūties, ka var apbēdināt? Nē, es domāju, ka es esmu pietiekoši daudz arī sasāpinājis savu baznīcu reizēm ar savu tādu brīvo uzvedību. Un es esmu tādā, nu, tādā drīzāk jāatzīst pa pusē brīvdraudzē nonācis tagad, tāpēc, kad jā, es, es tiešām esmu arī savos tādos ticības, kaut, es domāju, ka mēs visi jau kaut kādā mērā meklējam savu, savu saprašanu, nostāju. Mūsu izpratne vienkārši mainās ar gadiem. Mēs augam, mēs kaut ko saprotam, mēs kaut ko iemācāmies. Un es esmu kā, līdzīgi kā savā darbā, to brīvību sargājotājs arī tajās ticības lietās. Man liekas, ka nu, viena no lietām, ko es esmu kā, mācījies no kristietības, ka, nu, kristietī, Kristus vērtē brīvību. Tādā ziņā tā brīvība, uh, nu, tavos meklējumos ir, tev neviens nevar pateikt, tev būs jāsaprot šādi. Bet eh, baznīca tieši to arī dara. Nē, nu, baznīca to arī dara, un tas jau nav slikti, bet mums jau ne tikai baznīca dara, mums ļoti dažādas puses to dara, un līdz ar to nu, mēs katrs taču uz to kaut kā reaģējam un meklējam tos ceļus. Un to jau mēs redzam arī pašā baznīcā, tāpēc daļa no jautājumiem ir ļoti kontroversāli, ja tā varētu sacīt, nu, kas izraisa diskusijas. Sabiedrībā. Kas varbūt tās tev pašam šķiet kā tāds kontroversālākais jautājums tieši baznīcas kontekstā vai ticības uh, kontekstā? Nu, Labs jautājums. Es gan sacītu, tas ir no, no, nu, no nu, kādā līmenī uz to skatās, bet droši vien, jā, es domāju, tas jautājums par mūsu izpratni par Dievu. Vai mēs raugāmies uz Dievu kā uz tādu uh, no kura ir. Uh, un tikai nevajag pretrunas saklausīt manā <laughs> ne, teiktajā. Es to speciāli Proti, daru. tas <laughs> primārais, vai Dievu mēs vispirms bīstamies, vai Dievu mēs vispirms mīlam. Es domāju, Tas varētu būt tas šķirošais. Nu, labi, ir jā, bet. Nu, <laughs> tas viens otru neizslēdz. To es gribēju sacīt. <laughs> tas nu, neizslēdz, jā, protams, mēs varam vienlaikus gan mīlēt, gan baidīties. Arī, <laughs> vai bīties. Nu, bīties nu, jā, jā, jā. bet, nu, tik un tā, nu, ir tā daļa, tur ir kaut kādā ziņā, vai ne? Nu. Jā, man liekas, ka tā atšķirība ir tāda, vai mēs uzskatām Dievu par savu kungu, vai mēs uzskatām Dievu par savu tēvu. Un es atkal saku, tas viens otru neizslēdz proti, bet vai tā primārā ir mīlestība, vai tā primārā ir paklausība? Nu, lūk, tā man šķiet tas jautājums. Aha, nu, kas ir primārais? Nu, manā skatījumā tā ir mīlestība, jo mīlestība ir Mīlestība dod paklausību, kas ir vairāk nekā paklausība. Savukārt paklausība tev liek turēties pie burta, nu pie tā, nu tā ir rakstīts, tā ir jādara. Bet, nu, ja tur var mazliet apšaukt to burtu, tad jau nekas traks nav. Ne? Nu, jā, nu, es tagad tā nolaidīšu, varbūt tā citā līmenī, bet uh, tagad skatāmies apkārt, kas viss notiek. Nu, nu, kāda mīlestība vajadzētu stingru roku? Nu jā, un tā, un tāpēc daudz mēs, arī grib. Jā, jā, un daudz arī grib, un tāpēc jau mēs redzam tos procesus šobrīd, un ne jau tikai, nu, var jau arī saprast, un tas, es, nu, kā Dievs jau arī taisnīgs Dievs, mēs tā saprot, vai ne? Un tad, kad tu vēro, pieņemsim, nu, kas notiek Ukrainā, nu, tev sirds sāp, uh, Un kādā brīdī saka, nu, nu Dievs, nu, tu nevari tur paņemt bišķi, paslaktēt vai ne, tu tos uzbrucējus. gribas jau to taisnīgumu, gribas jau to stingro roku, bet ir interesanti, ka, jā, Dievs kā redzams, vairāk darbojas ar žēlstību. Bet, ja nav, ja nav tāda dieva iejaukšanās un, un nav tā, tā taisnība, ko tik arī ļoti gribam, nu, tad, tad es kā nu, cilvēks, kāda jēga ir ne, tad dievam tādam, kurš neko nedara? Es kā cilvēks uz šo jautāju daudz. Es nu, domāju, no, es arī jautāju, jautāju, jautāju <laughs> Jā, tas nozīmē, ka ir jau kaut kāds iemesls, kāpēc Dievs neiejaucas. Un te nu mēs esam tajos meklējumos, mēs meklējam kaut kādas savas atbildes. Protams, saprot, ka tās ir niecīgas atbildes, tās ir nepilnīgas atbildes, bet kaut kādas jau mēs meklējam sev. Nu, kaut kādas meklējam, bet uh, varbūt tās tā, uh, kādā veidā tev ticība palīdz vai nepalīdz, vai vispār tu tā neuzdod to jautājumu? Nē, nu, es domāju, tādā ziņā ticība būtībā man nosaka visu man kaut kādas dzīves uz tādu pamatjēgu vai visu to, es nezinu, jebko, ko es daru, man liekas, šajā brīdī. Ko tas nozīmē? Es nesaprotu tā. Nu, tas nozīmē to, ka es neatrastu nedz jēgu, nedz prieku, nedz mieru, nedz droši vien uh, nu, to pamatu, kādā veidā es darbojos. Jo droši vien, ka to būtība jau man lielā mērā nosaka tas, kā es saprotu ticību. Jo. Kā saprotu, nu, kā, es, jā, kā es teicu, to pašu jautājumu pirms, kā es saprotu Dievu, kā es mhm. saprotu attiecības ar viņu, kā es saprotu, nu, kas, kas, nu, kā es savā dzīvē varu izdzīvot to savu ticību. Kas, kas bez ticības vēl ir tik būtisks e, dzīvē, lai par to runātu? Un... Nē, nu, es domāju, mums jau katram ir gan ģimene, darbs, mani bērni, ir jau arī kaut kādas vienkāršas lietas, kas, nu, kā Dievs jau piedalās it visā, māja, dārs, lapu savākšana, nu, jebkas. <laughs> un to arī kaut kādā veidā Dievs ietekmē, vai ticība ietekmē, vai, vai nu, mēs tā lai ir. Es domāju, ir. ka ietekmē. Es domāju, ka ietekmē. Nu, es tā ļoti teorētiski. Nē, nē, es padomāju, ne nu, teorētiski. Nu, pieņemsim, man jau kādā brīdī varbūt Nu, es atnāku mājās, es jūtos sagurs, es domāju, ej, lai tie trauki stāv. Bet tad tu padomā, un es domāju, ka tas ir, tās ir kaut kādā mērā arī ticības un dievs sacītais. Nu, jā, bet sievai jau būs jāmazgā, viņa atnāks mājās. Nu, nu viņa arī būs nogurusi. Uz nebēda ēd ne, ne? un lai mazgā. jā, jā ne, kas nozīmē, ka tu kaut ko sev piespied darīt, tāpēc, kad, nu jā, tava dievišķā mīlestība, un es domāju, ka mīlestība ir dieva iedvesmota, jā, viņa tev liek celties un darīt to, ko tu negribi darīt. Un kā tas ir ar brīvību tādā gadījumā? Jo brīvība šit, ka tas ir Jā. būtisks aspekts visā Bet brīvība tā iekšējā ceļā. brīvība, lūk, tieši tā iekšējā brīvība, ka tu, jā, ka tu vari izvēlēties. Iekšējā motivācija to jā. darīt. Bet arī, jā, un vari arī izvēlēties. Tu jau, protams, saproti, nu kā, ir skaidrs, tu neizdarīsi, kāds jau tur nomazgās tos trauks beigās, vai ne? <laughs> Bet, jā, tā brīvība jau tev kādreiz ļauj tieši darīt. Nu, e, ļoti interesanti. E, ejam mazā muzikālā pauzītē. Es gribu Jā. atgādināt rādījumu arī klausītājiem telefonu numuru, pa kuru jūs varat sakontaktēt mūs, ja gadījumā gribat, nezinu, padalīties par to, kā jūs piedzīvojat savu ticību, vai varbūt tās arī uzdot kādu interesantu jautājumu un noskaidrot uh, um, no cilvēka, kurš ir ar gana lielu pieredzi un nebaidas, ir pietiekoši iekšēji brīvs, <laughs> lai arī atbildētu uz šiem jautājumiem. Tad, eh, tad eh, droši sūtiet īziņas 266 77 272. Arī atgādināšu, kad ir uh, marietons, vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, un tava palīdzība ziedojuma formātā būs ļoti, ļoti lieti noderīga. Milzīgs paldies! Pēc maz maz brītiņa atgriezīsimies. Ja būs jautājumi, mēģināsim atbildēt. that you're watching over me. How majestic is your name? Your kingdom will forever Sveicināti, sveicināti, rādam arī klausītāji, šeit es presers Jānis, un kopā ar man šajā stundā ir uh, Aidis Tomsons uh, uz pavisam īsu sarunu par ticību. Šodienu un arī rītdienu marietona dzim, radio dzimšanas dienas nolūkos uh, nodēvēju priekš sevis kā tādu ticības liecību, un savā ziņā ievilku arī uh, tevi tajā ticības liecināšanā, nu katrs iet savu ceļu, un lai kāds viņš arī būtu, tomēr es domāju, ir liecība, un uh, vajadzīga arī liecība. Uh, tādas praktiskas, varbūt tās lietas, eh, par kurām es domāju, ik pa brītiņam aizdomājos. Vismaz es kā priesteris aizdomājos, un tas ir, eh, kā, kā tad ir, vai man vajag pārliecināt cilvēkus ticēt vai nē? Kā, kā tev šķiet? Pārliecināt, nē. Vai, bet, vai tu eh, to dari kādreiz, vai, vai nē? Pārliecināt, es domāju, ka nē. nē. Domāju, Kāpēc ka ne? nē? Tāpēc, ka es nedomāju, ka, nu, ja, ja vispār tā no Bībeles tā jāprasa, es saprotu, ka tur rakstīts, ka svētā gardarbs ir pārliecināts. Nu, ko tad es tagad viņa krāšlā sēdīšos? <laughs> bet, nu, a, a, kā tas svētais gars, kur viņš, kur viņš eh, spoks ir kāds, Jā. vai, vai kā tad ir? Es domāju, ka viņš darbojas katra <laughs> cilvēka sirdī. nu, tā tad, vai, vai... nē, es domāju, ka mans darbs ir tikai, eh, nu, nu kā, ja, tādā bibliskā kontekstā, lūk, pieminēts vārds liecināt. Nu, es varu liecināt to, kā tas ir manā dzīvē, ko es saprotu, nu, savas dzīves pieredzi. Nu, tā ir tāda liecība, bet es nevaru otru pārliecināt ar savu liecību. Es varu tikai izstāstīt, kā man ir. Aha, un, un negribas nemaz arī tā kā. Bet es arī tā kā ja tā man ir tava šķiet... pārliecība, tad nu, man vajadzētu. Ne, man taču, šķiet, tas ir tas, ko parasti kristieši mēģina darīt. Bet es redzu, ka Kristus nemaz arī tā necentās. Vismaz es tā neredzu. Man liekas, ka Kristum ir svarīgāks jautājums, nu, kāda tava dzīve izpaužas un ko tu dari sabiedrības drīzāk labā kopumā. Nevis... Vai tā mīlestība tur ir pamanāma vai nav? Ja, nu, jā, vajag. nu, tā ir. Man pat tajā vienā viņa līdzībā, kur viņš tur dalāžas un avis pa kreiso, ir tāda sajūta, ka tās avis nemaz nesaprot, pa ko ir runa. Viņas varbūt tādu jēzu nemaz nepazīst. Savukārt, jā, āži tur ļoti ticīgie bijuši, vai ne? Bet, nu, redz, viņam jau interesē tas darbs. Nu, citādā veidā sadalīja visu jā. to, to procesu. Uh, un vēl viens gan beidzamais jautājums ir par to, uh, kas tev pašam palīdz ticības ceļā? Vai ir kaut kas, kas palīdz, vai, vai nu, nu tu tā vienkārši ir, brīvies dzīvoji un gatavs viss? Nē, es gadus... Kā tu ikdienu šķilmām tiec pāri? Katrus 15 katru rītu eju ārā, mežā uh, vai brīvā dabā tā jāsaka drīzāk... Uh, es nezinu, kā lai to nosauc, vai to sauc par lūkšanu, vai to sauc par meditāciju, vai to sauc varbūt vienkārši par būšana Dieva tuvumā. Nu, tas man ir būtiski, tas ir kāds 40, 45 minūtes ikdienā noteikti, un varbūt ir dienas, kad ir garāk, bet tas iedod tādu pamatu visam. Un, un kā tu zini, ka tu esi Dieva tūmā? Ticībā. Vienkārši nav nekā. Nu, ja varbūt, ja man halucinācijas sāktos, tad es varbūt arī pat nobītos. Ja? Nē, man nav tā, ka man tur parādās vīzijas kaut kādas. Nē, nu, man, man vispār jau man liekas, ka Kristus ļoti daudz runā par ticību. Kā mēs viņu varam sastapt ticībā tikai? neko, nekāda cita halucinācija nevajag tikai mm. ticībā pieņemt. Var būt, ka kādam vajag, bet man liekas, ka Dievs reti, kad atbild ar halucinācijām. <laughs> nu, ir kategorija, kurai regulāri atbild <laughs> tādā nu, vai, vai nu, tas ir Dievs cits Jā, jautājums. Cits jautājums <laughs> bet milzīgs paldies par šo sarunu. Tāda īsa paldies. un ceru, ka arī rādījuma arī klausītāji jums noderēja um, ieklausoties šajā sarunā. Vēlreiz tikai gribu atgādināt, kad ir uh, baritons, vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšana un tavs ziedojums ļoti, ļoti palīdzēs, lai mēs varētu turpināt šo savu kalpojumu, misiju, uzdevumu, ko uh, cenšamies veikt. Varbūt tās arī dažreiz pārliecināt par mm. to, ka ticība ir, ir kaut kas tā vērts, lai mm -hmm. dzīvotu. Lai jums izdodas. <laughs> Tas bija labi pateikts. Sirsnīgs paldies. Paldies. Un uz tikšanos rādījumu arī klausītāji citā reizē, jau rīt, kad turpinam Radījumā arī dzimšanas dienu!